Antroji karalių knyga, 15 skyrius. 27-aisiais Izraelio karaliaus Jerobamo metais Jude pradėjo karaliauti karaliaus Amacijo sūnus Azarija. Pradėdamas valdyti, jis buvo 16 metų ir 52 metus karaliavo Jeruzalėje. Jo motina buvo vardu Jeholija iš Jeruzalės. Jis darė tai, kas teisinga viešpaties akise, kaip ir jo tėvas Amacijas. Tik aukštumos nebuvo panaikintos, žmonės vis dar aukojo ir smilkė aukštumose. Viešpats ištiko karalių raupsais. Iki mirties jis gyveno atskiruose namuose, o jo sunus Jotamas valdė jo namus ir teisė krašto žmonės. Visi kiti Azarijos darbai surašyti Judo karalių metraščių knygoje. Azarija užmigo prie savo tėvų ir buvo palaidotas prie savo tėvų Dovido mieste. Jo sunus Jotamas karaliavo vieto jo. 38-aisiais Judo karaliaus Azarijos metais Jerobamo sunus Zacharija Šešis mėnesius karaliavo Izraelyje, Samarijoje. Jis darė piktą viešpaties akise, kaip jo tėvai, ir neatsitraukė nuo nuodėmių nebato sūnaus Jeroboamo, kuris įtraukė Izraelį į nuodėmę. Jebešo sūnus Šalumas surengė samokslą, užpuolė Zachariją žmonių akivaizdoje, nužudė jį ir karaliavo vietoj jo. Visi kiti Zacharijos darbai surašyti Izraelio karalių metraščių knygoje. Toks buvo viešpatės žodis, kurį jis kalbėjo Jehuvui. Iki ketvirtosios kartos tavo sūnus sėdės Izraelio soste. Ir taip įvyko. Jebešo sūnus Šalumas pradėjo karaliauti Izraelyje 39-aisiais Judo karaliaus Uzijo metais, ir karaliavo Samarijoje vieną mėnesį. Gadžio sūnus Menahemas, išėjęs iš Tircos, atėjo į Samariją. Jis, užpuolęs Jebešo sūnų Šalumą, nužudė jį ir karaliavo vieto jo. Visi kiti Šalumo darbai ir jos surinktas samokslas yra aprašyti Izraelio karalių metraščių knygoje. Menahemas sunaikino Tifsacho miestą ir visą kraštą nuo Tircos. Gyventojus išžudė, nes jie netidarė jam miesto vartų, o neščias moteris perskrodė. 39-aisiais Judo karaliaus Azarijos metais Izraelija pradėjo karaliauti Gadžio sūnus Menahemas ir karaliavo Samarijoje 10 metų. Jis darė piktą viešpaties akise ir nesitraukė nuo nuodėmių nebato sūnaus Jerobamo, kuris įtraukė Izraelį į nuodėmę. Asirijos karalius Pulas užpuolė kraštą. Menahemas davė jam tūkstantį talentų sidabro, kad jo ranka būtų su juo ir padėtų įsitvirtinti valdžioje. Menahemas visus pasiturinčius gyventojus apmokestino kiekvieną po 50 šekelių sidabro, kad galėtų sumokėti Asirijos karaliui. Taip Asirijos karalius apsisuko ir pasitraukė iš krašto. Visi kiti Menachemo darbai surašyti Izraelio karalių metraščių knygoje. Menahemas užmygo prie savo tėvų ir jo sūnus Pekachija karaliavo vietojo. 50-aisiais Judo karalius Azarijos metais Izraelio karaliumi Samarijoje tapo Menahemo sūnus Pekachija ir karaliavo dviejus metus. Jis darė piktą viešpaties akise ir nepasitraukė nuo nuodėmių nebato sūnaus Jeroboamo, kuris įtraukė Izraelį į nuodėmę. Prieš jį surengė samokslą Remalijos sūnus Pekahas, jo karo vadas. Jis susitarė su Argobu, Arje bei 50 giliediečių ir nužudė jį Samarijoje, karaliaus rūmuose, ir jis karaliavo vietoj jo. Visi kiti Pekachijos darbai surašyti Izraelio karalių metraščių knygoje. 52-aisiais Judo karaliaus Azarijos metais Izraelyje ir Samarijoje pradėjo karaliauti Remalijos sūnus Pekachas ir karaliavo 20 metų. Pekachas darė piktą viešpaties akise ir neatsitraukė nuo nuodėmių Nebato sūnaus Jeroboamo, kuris įtraukė Izraelį į nuodėmę. Izraelio karalius Pekacho dienomis Asirijos karalius Tiglatpileseras įsiveržė ir paėmė Ijoną, Abel Bet Maaką, Januachą, Kedešą, Hacorą, Giliadą, Galilėją ir visą Naftalio kraštą, o žmonės išsivedė į Asiriją. Elo sūnus Ozėjas surengė sąmokslą prieš Remalijo sūnų Pekachą, nužudė jį ir tapo karaliumi vietoj jo 20-aisiais Uzijo sūnaus Jotamo metais. Visi kiti Pekacho darbai surašyti Izraelio karalių metraščių knygoje. Antraisiais Remalio sūnaus Pekaho Izraelio karaliaus metais pradėjo karaliauti Judo karaliaus Uzijo sūnus Jotamas. Jis pradėjo karaliauti 25 metų ir karaliavo Jeruzalėje 16 metų. Jo motina buvo Cedoko duktė Jeruša. Jis darė tai, kas teisinga viešpaties akise kaip ir jo tėvas Uzijas. Tačiau aukštumos nebuvo panaikintos. Žmonės vis dar smilkė ir aukojo aukštumose. Jis pastatė aukštutinius viešpatės namų vartus. Visi kiti Jotamo darbai yra surašyti Judo karalių metraščių knygoje. Tomis dienomis viešpats pradėjo siūsti prieš Judą Sirijos karalių Reciną ir Remalijos sūnų Pekachą. Jotamas užmigo prie savo tėvų ir buvo palaidotas prie savo tėvų, savo tėvo Dovido mieste. Jo sūnus Ahazas pradėjo karaliauti vietoj jo.